sorpresa handi izan da publikoen zateren eustez. E, indarra horrekin hastapenean e, bukaera arte joteko pilota zinez hemen gira e, usoteak, beraz, e, hala, bitxiten du eta, hala, Ezker faretako jokilei bat e, hola azkar jotzen dina. Ha, ba, ba, ba, eta bi eskuz, e, eskuin eta esker berreuta, eh, beraz. Hala, enetako zailazen, bizikide defentsan aritu niz partida hortan. Eta entxatu niz, hala, ta, taula unkitzea, eta ikusi dugu, taula unkitzen nolarik uh, eh, aski urrun, be luizek ere, eh, joko lari guztiak bezala, eh, pilota baka usten zituen pehi hori, eta hala, eh, gero erdian usten bari manuen pilota, Sanchezek sartzen zen, eta diferentzia iten zuen, eta pilota izi arrik ziren zen, beraz, uh, eh, zailatzen duetako gero uh, eh, zinkatzeko pulua.